Marienako lujak aipagai atzo baionako hauzitegian ostiako laokide hauzipetuak ziren angeluko buig imobiliren agentzian degradazioak egitea gatik 2008-biko ekintza batean kanboko Marienako lujen babesa zutelarik elburua alen lajeak defenditu ditu hauzi bukaeran gurekin mintzatu da. Untsa pasatu da utzi gaituzte mintzatzerat, bukaeran ikusi dugu ere utzi dituztela Euskaraz mintzatzerat eta joan dira astapenean uh, eh, erabakitziratea itzultzaile bat eh, izendatuko zuten edo ez. Pentsatzen dut Silioski aztertu dutela, eh, gaia ez direla bakarrik uh, formaren zat joan uh, giberedat ez dute hartu baina gero ikusi dugu utzi dituztela eh, azkenean e, mintzatzen, beste denbora batez eh, kanporatuak izan entzinen. Bon, hor, biziki, e, alor, erganen dut gizonki jokatu da presidenta, nahiz eta emazte bat den, baina e, ara, biziki untsa jokatu da, ez zuen incidenterik nahi, hori urertu dugu, eta geho ez da behi da, kalitatezkoa izan da. Diakas borta iru eta janin behi lau hauzipetuen artean ziren. Bai, epaiketa hori anekdotikoa da, e, e, funtsa da, e, marieniako lurrak nola babestu denen artean, e, nola seurtatu laborantza lurrak babesten direla, eta nola seurtatu bai klima aldaketa dela eta bia, bai bioen bio babesteko e, denen artean nola egiten dugun, eta ez berriz eh, diot eh, batzuen interes eh, pribatuak zaintzea. Zer erabaki hartu beharko du hor epaileak zuriduriko? Bakotxari bere lana, pentsatzen dut e, e, ekintza hor da, e, guk erantzunkizunak asumitzen ditugu, kolektiboki egin dugu ekintza hori, hortan ez da duda handirik, baina bada funtsezko printzipio bat, deitzen dela leta de necessitea, eta hortan giran ikuste e, eh, beharrezkoa zen zerbait egitea gauzak mugiarazteko, proiektu hori gelditzeko, beraz, joiraren esku hor horren aintzinean zer erabakiko duen. Nerezat ez da gure eh, gure hauzia, guk egin dugu eta egiten dugu egin behar duguna. Hori argi eta garbi. Hemen da gehiago guretzat eberran duguna, buigen hauzia eh, dela, bera dugu hauzitan ezartzen, eta hemen uh, ikusten duzularik ze, ze sustengu dugun eta jendian nondik diten den, argi eta garbi orain eskualegian eta bestelekuetan, bestelekuetan, ba, bestelekuetan bezala, lujak zaindu behar ditugu e eta zainduko ditugu, behar ditugu, utzi behar ditugu beste belaunaldien zat. Hala, bojoka hortan da, eta segituko dugu, ezakitegun ze den, kondena bat izanen denez, hori ez da importantena. Da, lortu behar dugu denek elgarrekin marieniako lujak kanbon eta beste batzuetan, beste lur batzu atxikitzia laburantxarako militanteen alde hiru lekuko mintzatu dira argitzu egi rutik hanboko autetxia Martin Boucher kadeko kidea eta eh, Mariz Kaseno lurzen jako burua. Be, alde batetik dingira elkartasunez ah, ziberatuak diren uh, jendeen ah, susten gatzeko eta erakusteko ba, ez direla jende isolatuak baina hor girela denak eta bele, beh helburuarekin laborantza lujak uh, zaintzeko eta ba, guretzat da erakustea alde batetik badela egun eh, buik bezalako bat, pleini dena, uh, bere maketa uh, eh, estalia izan behita eta guk erraiten dugu, be bai, mak, uh, lau maketa bat, uh, eta maketa horren eh, permisa anulatua da, behaz maketa hori emaiten aldute zikinuntzirat, edo zoen gizaz ez da gehiago bali. Eta bestaldetik, uh, bada ere mu bat, hamar mila uh, amak milaz gehiagoa ondiagoa, uh, eh, lau hektarako ere mu bat, buigek eh, estaliko dien betuna, eta hor, proiektu hori bururat ere maiten bada, behin betiko galduak izain dira lujoriak.